Nun bada zer? Sortu haitzin bedeatzu hilabete haen barnen ahasik igaiten dutugu. Ehuneko lautan hoita hama bosta hur sanua du. Eta beste ehuneko bosta komponente kimikoz egina. Izan kreatina, sodio, potasio, kloro, magnezio, ure edo beste hiu milako bat komponente kimiko. Beste pista bat, bizi osuan, bizi zale bakoitzak, bana beste, hoita hama sortzi mila litra isurtzen ditugu. Zer debru ote da. Ez dakizie? Eh? Pisa. Pentsuditzien arteko sumait, uhatxe zaidiela jada, urdia, zikina, guano hau bebuiaen ere markazteko gehi bitxiekin hora zaikula. Gaixo pisa. Salda hau, seksutik elkitzen denaz gain, tabuda, seksuaen unguko gaizagusiak bezala alta, alta, bada, geoz eta habo jakitate handiko jente huni patzen denik. Eren psikologuak dien bezala, urte sumaitez geoz, pixalogoake badiela. Hoiek nurbeaen pixan edatea aholkatzen die eta tratamentu hunen jeraikizalek hun edieiten deitzoe. Ce matin, j'avais un petit mal de tête et comme d'habitude, j'ai bu mon urine. Et sept minutes après, mon mal de tête avait disparu. Ma fille est asthmatique depuis qu'elle a 12 ans. J'ai utilisé l'urine plusieurs fois quand elle a fait des crises. Ça l'a beaucoup aidée et ça les a stoppées. kajietan lehen Ez balin baduzi ezien buia gehi senditzen holako hurupen egiteko, beste giza ziabil ahaltzen ezakie pisa. Huna nun nula. oihal bat har, hartaz busti, begit hartian hogei bat minutaz pausa, eta... Ceci ouvre les pores, pénètre les sept couches d'épiderme et nettoie tout. Ça régénère, tout en apportant un éclat de santé à la peau. Tximinoek omen danik ben pixa edan die. Eta ez da kabale tontua, nurku kalezake hau. Txina bezalako herri aldetane, eh? ohiz jabili izan da beti. Han, hauren pixak du arrakasta handiena biltzen. Eta sali ospenake egiten dia. Son fluide peut parfois atteindre plusieurs centaines d'euros le verre. Beraz, indar handik egin gabeko erebenio bide bat hau. Pisa egitiaekin aldikal, jakin behar da, zazpi mila bat zelula xano kanpo doatzala gültzurunaen bidez. Ikerzalek, hoik bildu eta behesten dutie, berriz hasten eta oinarisco edo de souche E. Coisten. Pour la maladie d'Alzheimer, nous voulons être en mesure de produire des cellules souches qui pourront être transplantées dans le cerveau afin de remplacer les neurones vieillissants chez le patient et à terme réinitier les fonctions. Kaushipen et kanpo, gibel, odol, ezur eta gultzurunaen oinarizko zelulake berechten hasidia. Egan badugu tximinua ben pixan edale dela, kameliake beana edan behar luke ezen hunenak ikaragarriko bertutiak behilutuke. Arabiar Saudiako ikerlai bat horta zohartu da. Elle contient des composés anti-prolifération, anti-infectieux, antibactériens et anticancéreux qui empêchent toute multiplication. Sendabide hoik ez dia zientzia enak. ezen pisa jada, baliatuik beita, zainetako odoloikien dezegiteko, menopozaen tratamentian, homeopatian, lo egenazteko pastiletan, kosmetiketan, xampuain, eta Espainien gorritzeko makiltuetan ebai. Pisan edieiten den ure delakua jabiliz. Hunkai lugizae jabiltzen da pisa. Beti txinan, han ohartuik fosfata harria dezagertzeko zorian dela, Hortaik berreisten dien komponente kimikuak, plastiko, tinta, kola edo industrian baliatzen dien eguretako baliatzen da. Eta must du must, energiae ekoizten ahalda pixaekin idaoko universitatiak programa bat lantzen du alde hortaik. Pixaen hurra behesi lehenik, edangari bilhakasi eta undaraekin hidrogena ekoiztu. Beste erregei guziek karbonua sortzen balin badie erretziaekin hidrogenoak hurra. Kutsadraik ez hotz. Bos kilo hidrogenekin, adibidez, lau ehun eta lautan hogei kilometra kurritzen ahaldutuke batek. Et pour fournir 5 kilos d'hydrogène, vous avez besoin de l'urine d'un jour de 1250 personnes. Pour pouvoir lancer une fusée, il nous faudrait le pipi de l'ensemble de la population des Pays-Bas, soit environ 20 millions de personnes. Si nous pouvions recueillir l'urine produite en un jour par tous ces gens, alors nous pourrions faire décoller une fusée. c'est chier quand même, non?